Awit, Kabanata, Isandaan at Isa. Ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Ang aking susundin lagi ay ugaling walang kabintasan. Kailan kakaya darating sa akit ako'y lalapitan. Malinis ang buthing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Ang sinumang taong gawa'i masama, di ko sasamahan, di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko iisipin ang kawang ditumpak. Siyang naninira ng kanyang kapway aking wawasakin, di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan, sa aking presensya ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama Araw-araw sila'y aking wawasakin lahat ng masama sa lunsod ni Yahweh ay palalayasin.